บุ๊กทูเก้าสิบเก้า neunundneunzig n e คำแสดงความเป็นเจ้าของ genitiv genitiv แมวของแฟนดิฉัน Die Katze meiner Freundin Die Katze meiner Freundin. สุนัขของแฟนดิฉัน Der Hund meines Freundes Der Hund meines Freundes. ของเล่นของลูกดิฉัน Die Spielsachen meiner Kinder Die Spielsachen meiner Kinder. นี่คือเสื้อคลุมของเพื่อนร่วมงานของดิฉัน Das ist der Mantel meines Kollegen Das ist der Mantel meines Kollegen. นั่นคือรถของเพื่อนร่วมงานของดิฉัน Das ist das Auto meiner Kollegin Das ist das Auto meiner Kollegin. นั่นคือผลงานของเพื่อนร่วมงานของดิฉัน Das ist die Arbeit meiner Kollegen Das ist die Arbeit meiner Kollegen. กระดุมของเสื้อหายไป Der Knopf von dem Hemd ist ab Der Knopf von dem Hemd ist ab. กุญแจโรงรถหายไป Der Schlüssel von der Garage ist weg Der Schlüssel von der Garage ist weg. คอมพิวเตอร์ของหัวหน้าเสีย Der Computer vom Chef ist kaputt. Der Computer vom Chef ist kaputt. ใครคือพ่อแม่ของเด็กผู้หญิง Wer sind die Eltern des Mädchens? Wer sind die Eltern des Mädchens? ดิฉันจะไปที่บ้านพ่อแม่ของเขาได้อย่างไร Wie komme ich zum Haus ihrer Eltern? Wie komme ich zum Haus ihrer Eltern? บ้านอยู่ตรงสุดถนน Das Haus steht am Ende der Straße. Das Haus steht am Ende der Straße. เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ชื่ออะไร Wie heißt die Hauptstadt von der Schweiz? Wie heißt die Hauptstadt von der Schweiz? หนังสือชื่ออะไร Wie heißt der Titel von dem Buch? Wie heißt der Titel von dem Buch? ลูกๆของเพื่อนบ้านชื่ออะไร Wie heißen die Kinder von den Nachbarn? Wie heißen die Kinder von den Nachbarn? โรงเรียนของเด็กๆปิดเทอมเมื่อไหร่ Wann sind die Schulferien von den Kindern? Wann sind die Schulferien von den Kindern? คุณหมอทำงานกี่โมงถึงกี่โมง Wann sind die Sprechzeiten von dem Arzt? Wann sind die Sprechzeiten von dem Arzt? เวลาทำการของพิพิธภัณฑ์คืออะไร Wann sind die Öffnungszeiten von dem Museum? Wann sind die Öffnungszeiten von dem Museum?